jean Mary Guest estis angla componistino caipianisto, vaste conata prosia esprim plena tilo deludado. Si estis filino de la tailoro Thomas Guest de la urbo Bath, ce la sud-occidento de Anglio, quie verrae ne ginaschicis. En sia naschic urbo, si recevis lezionoin de la intruistoi Thomas Orpin cae Thomas Lindley, cae iam, in agio de ses iaroi, xi boni ludis pianon cae presentigis antau publico. Circa usiae decquar iaradio chic voyagis al Londono por recevi lezionoin de Johann Christian Bach. Si estis uno erliei lastae famae lernantoi. Ancau, si estis lernantino de Antonio Sacini. Iesiei XVIIe aragio, si commensis publike concerti in Londono, et si presentigis in serio de abon concertoi en la salonoi de Totcan Court Road, cae ancau ludis concertoin en la Hanoven Square cae en la Willis Room. Laulonge de sia vivo, si vercis concertoin por piano, sonatoin cae vocian musicon. Gia unua publicigita verco estis en la tempo de gia restado en Londono, ciam gi verkis cae publicigis ses sonatoin. Tiui estas sonatoin por clavaro, cum fluto au violono, ciui enjavas plurain elementoin de la galanta stilo populara dum la ocdeca iaroi. La vercoi estis de malpesa texturo por du vochoi quie la pian parto dominas la dueton. Ses sonatoi ricoltis multain abonantoin de gravai nomoi en la Londona sozio, inclusive de la regino Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, cae del starai exerlandai musicistoi. Gi estis ancau publicigita in Pariso cae poste en Berlino. Tio indicas che Jean Merigues estis tre respectata en la musica medio. Tiel si altiris la subtenon de la regio Giorgio Ladria, quiu igis sia protectanto cae nomis sin instruistinon de la princinoe Amelia cae Charlotte. Jean Mary Guest getsicis cun Abram Allen Miles, libro tenisto en Londono. Iaro pos la getsicio, jam en sia nascic urbo, si instruis cae presentigis en concertoi qui estis inclusive directitai de Venanzio Rausini, aliae e instruistoi. Santempe, lau Sainspuri, si componis plurain pianconcertoin, qui in si ludis en bat dun la nau decai iaroi. Ili ne estis publicigitai, cae versaine perdigis alia instrumenta publicajo de Jean marie Guest estis sonato por pianoforte cun accompano por violono. Oni considera citium pli longan vercon, pli plena lau texturo cae pli idiomezza relate al piana linguaggio. la conservita in la plei productiva periodo de Jean Mary Guest shainas esti inter la yaroi 1812 kai 1830, kiam si verkis almenau de quin componajoin dek el ili vochen kai quin por piano Ili estas bonega i exemplo de la tiama chambra musico tiui pianvercoi estas pli erlaboritai, la harmonia lingvo estas pli audatsa, cae montricias pli da tecnica virtuosetso, cio pruvas la grandan talenton de gest ciel componistino. En proximume tridec vercoi de Jean Mary Guest estas reflectitei la chanjoi en la musica i gustoi qui in ci havis dun sed de chiaro i da creiva vivo. Si estis memorita kai admirita ec de sia mirinda infanaggio gis plena gesso. La popularezzo de quelcae el siei vercoi dauris cun la reel dono de The Fairies Dance en 1873 cae de boni gui guaif en 1874.